Hayotining ikkinchi qismi u ixtiyoriy hayoti, mana bu ixtiyoriy hayoti bilan boshqa mavjudotlardan farq qiladi va shu ixtiyoriy hayoti bilan alloh subhanahu va taolo insonni mukarram qilgan shu ixtiyoriy hayoti berilganligi bilan u Alloh subhanahu va taolo tarafidan mukallaf qilingan. Alloh subhanahu va taolo shu ixtiyoriy hayotni berib unga taklif, ya'ni shariat yubordi. Ba'zi narsalarga buyurdi, ba'zi narsalardan qaytardi. U qaytishligi ixtiyori bilan qaytadi va qilishligi ma'siyatlarni ham ixtiyori bilan qiladida, ixtiyori bilan yaxshi ishlarni qilib Alloh subhanahu va taolo tarafidan mislsiz bo'lgan mukofot jannatga sazovor bo'ladi va ixtiyoriy hayoti bilan Allohni buyruqlarini qilmasligi bilan jahannamga o'tin bo'ladi. Mana bu narsani biz yaxshi tushunmoqligimiz kerak. Shariat ta'alluq topadigan insonga ta'alluq topadigan o'rni mana bu ixtiyoriy hayotidadir. Shariati islomiyaning ahkomlari vallohu alam ulamolarning mana taqsimi bilan shar'iy hukmlarni 3 qismga bo'lishganlar. Birinchi qismi e'tiqodiy hukmlar ikkinchi qismi axloqiy hukmlar uchinchi qismi amaliy hukmlardir e'tiqodiy hukmlar alloh subhanahu va taolo bizlarni yagona o'zigagina ibodat qilishlikka va hech bir narsani sharik qilmaslikka buyurgan hukmlardir bu ibodatning asosi tavhiddir. Mana bu tavhid bizning e'tiqodiy hukmlar jumlasiga kiradi. Biz bunda iymonni da'vo qilar ekanmiz, e'tiqodiy hukmlarni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zining yuborgan Qur'oni va Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning shu Qur'oni Karimning izoh qilgan hadisi muboraklardangina olamiz qur'oni karimda bayon qilingan ollohning sifatlarini tasdiqlaymiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qilgan hadisi muboraklarda bayon qilgan e'tiqodiy hukmlarni hammasini qabul qilamiz mana bu shariat ya'ni ollohning buyruqlarining hukmlarini bir qismi e'tiqodiy hukmdir va shu hukm shariat hukmi binosining asos poydevoridir bu poydevor bo'lmaguncha insonning hamma qilgan boshqa ya'ni aytib axloqiy hukmlari va amaliy hukmlari barbod bo'ladi agarki hayotini hammasini zohidlik bilan o'tkazgan bo'lsin hayotining hammasini bir o'zining nafl ibodatlar bilan o'tkazgan bo'lsin bularning hammasi habata bo'ladi Shuning uchun e'tiqodiy hukm yakka Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina ibodat qilish, takror aytamiz, bu ibodatning asosi tavhiddir. Shuning uchun biz tavhid haqida har doim o'zimizning xonadonimizda va birodarlarimizning o'rtasida tavhid haqidagi bahs birinchi bahsimiz bo'lmoqligi kerak. Axloqiy hukmlar islom islomiy axloqlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining risolatining larning tub maqsadini bayon qilib oliy xulqlarni kamoliga yetkazishlik uchun payg'ambar qilib jo'natildi dedilar ya'ni oliy xulqlarni o'pishi birinchi oliy xulqlarni birinchi xalqqa bildirishlik uchun payg'ambar bo'lganlari yo'q chunki oliy xulqlar bashariyat tarixidan rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ilgarigi hamma payg'ambarlar alloh subhanahu va taolo tarafidan olib kelishgan oliy xulqlarni olib kelishganda bashariyat go'yoki hayoti go'daklik bosqichidan kamolotga yetishligi bilan buni komil qiluvchi rasul payg'ambarni alloh subhanahu va taolo jo'natdi bu zot muhammad alayhissalom bo'ldi demak makorimi axloq hayotda davom etib kelayotgan edi bu makorimi axloqni tamomiga ya'ni komil qilishlik uchun payg'ambar bo'ldim dedilar shuning uchun deb itmom kalimasi bilan o'zlarining muborak hadislarini aytdilar chunki risolat shu kundan boshlab bu kishining vafoti bilan risolatga muhr bosildi keyin endi qiyomatgacha payg'ambar bo'lmasdi mana bu shuning uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam makorimi axloqni kamoliga yetkazishlik uchun payg'ambar qilib jo'natilindim dedilar axloqiy hukmlar mana hammamizga ma'lum birinchi islomning asosi sodiqlik so'zda sodiq bo'lish muomalatlarda sodiq bo'lish mana bu narsa islomiy hukmlar ya'ni axloqlardir ahdlarga vafo qilish va'dalarga vafo qilishlik omonatlarni o'tashlik bu omonatlar juda ko'p har bir axloqni zikr qilinganda qur'oni karimda mufrat lafzi bilan iste'mol qilingan bo'lsa omonat kalimasi bo'lsa jam kalimasi bilan keltirilgan innalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha Amonatlarni o'zini egalariga o'tashliginglarga Alloh buyuriydi Amonat birinchi fitrat amonati. insonni Alloh subhanahu va taolo pok fitrat bilan yaratdi uni tavhidni qabul qiladigan ozoda tabiat bilan yaratdi mana bu fitratga xiyonat qilmasdan tavhidni ixtiyoriy hayotida ham olishlik bu fitrat amonatiga xiyonat qilmaslikdir amonatlarga xiyonat deganda ahli ilmlar ilm amonati ilmni bilgan kishilar o'zidan boshqalarga yetkazishlik amonati mana bu amonatni alloh subhanahu va taolo ahli ilmlardan oldi alloh subhanahu va taolo payg'ambarlardan bu ahdni oldi albatta odamlarga bayon qilib berasizlar bekitmaysizlar dedi degan ahdni oldi bu ahdni buzganlarni alloh subhanahu va taolo halok qilib tashladi o'tgan ummatlarni ichida. buni ummati muhammadga sollallohu alayhi vasallamga qur'oni karimda bayon qildi omonatlardan otalarga farzandlar omonatdir bularni haq yo'lda tarbiya qilishlik omonati ayollar er kishilar qo'lida omonatdir bularni shariatga muvofiq bular bilan hayot qurishlik omonati yuklanadi qari ota onalar farzandlarga omonatdir bular ota onalar haqqini o'tashlik farzandga omonat yuklatiladi xullas biz haqiqiy omonat deganda faqat iqtisodiy omonatni tushungan omonat ham omonatdir bu omonatlarni egasiga berishlik bu alloh subhanahu va taolo buyurgan omonatlardandir bu axloqiy hukmlar qilishlik bilan ajrga ega bo'lamiz qilmaslik bilan allohga osiy bo'lamiz mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak lekin biz omonat deganda faqat moddiy narsanigina qo'limizda turishligini omonat deb tushunishligimiz moddiy falsafa hukm surgan hayotda yashaganligimiz natijasida omonat ma'nosini ham iqtisodiy omonatni o'ziga cheklab qo'yganmiz xususan farzandlar ichida qizlar omonatdir ularning islomga muvofiq tarbiya qilish va islomga muvofiq xonadonlarga kuzatish bu amonati otalar onalar ustidagi vazifadir birodarlar mana bu omonatlarga xiyonat qilishlikni xoin bo'lgan shaxsning o'zi topmaydi birodarlar tamomiy jamiyat shuni tomosha qilib turganligi uchun hamma jamiyat buning zararidan bir chetda qolmaydi alloh subhanahu va taolo bizga bu jasadimizning a'zolarini omonat qilib qo'ydi bu omonatlarga xiyonat alloh subhanahu va taolo hamma a'zoyimizni yaratdi va bu a'zolarimiz uchun manfaatli bo'lgan narsalarni halol qildi va bu a'zolarimiz uchun zarar bo'ladigan narsalarni harom qildi mana bu jasadlarga halol narsalarni yedirish omonatni o'tashlikdir harom narsalarni yedirishlik omonatga xiyonat qilishlikdir mana bu nuqtalarni biz bilmoqligimiz kerak amonatlar ona o'zining qornidagi bola amonatdir bu amonatni muvozanat bilan o'zining hayotini muvozanat bilan o'tkazishligi mana shu qornidagi bola amonatini o'tashlikdir muvozanatsiz hayot kechirishlik bu ya'ni islomga zid hayot kechirishlik mana shu qornidagi bolaga ham xiyonatdir rasululloh sollallohu alayhi vasallam hatto bir homila ayolning ko'chada muvozanatsiz yurib ketayotganligini ko'rib aytdilarki ohista yurgin muvozanatingni yo'qotmagin yurishdagi sen qiyomatda qorningdan javob berasan dedilar islom birodarlar bizlarning onalarimiz mehribonligini esdan chiqarib qo'yadigan soatda biz hali dunyoga tug'ilishligimizdan ilgari onalarimizning yelkasiga bu omonatni yukladiki muhofaza qilishlikni yukladi habis axloqlardan islom qaytardi bizni saqlanishligimiz bu islom hukmining ikkinchi qismidir kizib ahdlarni buzish va'dalarga xilof qilish bu narsalardan islom bizni man qildi uchinchi shar'iy hukmlar amaliy hukmlardir odamlar o'rtasidagi muomalatlarni isloh qilish va ibodatlarni barpo qilishlikka muhtoj bo'ladigan ishlarni qilish bu amaliy hukmlar jumlasiga kiradi biz hozirgi darsimizda bu hukmlarni juda ham tafsiliy qilib hammasiga to'xtalib o'tishlik maqsadimiz yo'q balki islomiy shariatdagi ba'zi bir huquqlarni bayon qilib ketmoqchimiz alloh subhanahu va taolo insonni yaratib yer yuziga o'zining xalifasidek bo'lishlik katta vazifasini yukladi va shuning uchun o'zining tarafidan ruh kirgizdi va bu loy ajib bir maxluqqa aylandi ruh kirishligi bilan ajoyib bir maxluqqa aylandida agar bu maxluq ollohni bandasi bo'lib ollohni buyruqlarini qilsa bu xilofat vazifasini bajarishlik uchun o'zining alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha o'zgarmas nizomini payg'ambarlar tarafi bilan yubordi oxirgi payg'ambar muhammad alayhissalom bo'ldi va bu nizom qur'on nizomi bo'ldi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklari shu qur'onning izohidan boshqa narsa emas birodarlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qur'onning ijmoliy o'rinlarini tafsil tafsil qilishlik ilmini alloh taolo berdi va qur'oncha ilmni rasuliga berdida Qur'onni bayon qilib berishlik uchun mana shuncha ko'p ilm berdi. Shuning uchun bu inson deb atalgan maxluq juda katta bir yelkasiga haqlarni vazifani yuklatildi. Bu takror aytamiz, xilofat vazifasi edi. Borliq hayoti Allohning o'zgarmas qonuniyatiga bo'ysunadi. Buni musulmonlar u kofirlar, dahriylar hammasi tan oladi. biror bir dahriy bashariyat tarixidan to hozirgi vaqtgacha va qiyomatgacha ham biror bir qonunni o'zgarganlik o'zgartirganligini davo qila olmaydi bunchalik nodonlik bosqichiga hali yetgani yo'q har qanday dahriy ham buni davo qilishligi bilan o'zaro o'zlarini o'rtasida ham nodon degan sifatni shu vaqtda oladi insonning aytib o'tganimizdek hayotini bir bosqichi ham pok bir o'zgarmas qonunga bo'ysunadi xilofat vazifasi bu hayotiga bog'langan emas uning o'zgaruv ixtiyoriy hayotiga agar bu ixtiyoriy hayotida o'zgarmas ollohning yuborgan qonuniga hayot saodatiga olib boruvchi qonuniga bo'ysunsa o'zi bilan o'zining shaxsiy hayoti bilan ham qarama qarshi bo'lmaydi va hamda o'zi yashab turgan muhit borliq bilan ham qarama qarshi hayotda bo'lmaydi chunki ikki tarafdan o'zining jismi va borliq bilan o'zgarmas qonuniyatga bo'ysungan borliq va o'zi bilan ixtiyoriy hayotida ollohni qonuniga bo'ysunishlik bilan rohat topadi birodarlar dunyodagi hamma hayotning qiyinchilik ahvoliga tushishligining sababi ixtiyoriy hayotida ollohning o'zgarmas qonuniga bo'ysunmaslik natijasida qarama qarshilik vujudga kelyapti birinchi o'zi bilan va o'zi yashab turgan borliq bilan shuning uchun shariati islomiya haqlarni bayon qildi shariati islomiyadagi haqlar taqriban to'rttaga bo'linadi birinchi Allohning haqqi alloh subhanahu va taolo bizni ustimizda bandalar ustida o'zining haqqi bor albatta hayotdagi ota ona insonning voyaga yetishligiga sabab bo'lgan ota onaning haqqi katta deb bilinadi alloh subhanahu va taoloning haqqi albatta kattadir haqqi nima haqqi shuki rasul sollallohu alayhi vasallam o'zlarining hadisi muboraklarida bayon qildilarki haqqullohi alal ibad an ya'buduhu va la yushriku bihi shay'a alloh subhanahu va taoloning bandalar ustidagi haqqi bandalar Allohga ibodat qilishligi hech bir narsani sharik qilmagan holatda demak bu alloh subhanahu va taoloning bizni ustimizdagi haqqidir. Bu haq bandalar ustidagi Allohning haqqi to'rtta narsani o'z ichiga oladi. Birinchisi Allohga qat'iy iymon keltirmoqlik va biror sharikni qilmaslik. Ya'ni la ilaha illalloh kalimasini xolis qalbdan qat'an buni tasdiqlamoqlikdir alloh subhanahu va taologa qat'iy iymon keltirish va kufrga qaytishlikni xuddi o'tga uloqtirilishligini yomon ko'rgandek yomon ko'rmoqlik va hamda hech bir narsani xoh farishta xoh jin xoh payg'ambar xoh inson xoh tosh ho daraxt ho tog' ho oftob ho oy biror bir narsani ho qabr bo'lsin biror narsani sharik qilmasdan ollohga ibodat qilishlik ollohning haqqidir va bu haq hamma haqlarning poydevoridir agar shu poydevor bo'lmasa shariat binosi vujudga kelmaydi birodarlar ollohning haqqini biz to'rt qismga bo'lyapmiz ikkinchisi rasul sallallohu alayhi vasallam o'z xohishlaridan gapirmaydilar u kishi gapirgan so'z shariat xususida vahiydir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan hukmlarni rozilik bilan qabul qilishlikdir bu narsa muhammadur rasululloh ya'ni muhammad alayhissalom ollohning elchisi degan so'zni tan olishni ma'nosi shudir ya'ni Allohning elchisi bu kishi Alloh tarafidan elchi Alloh tarafidan hukmni olib keladi degan ma'no Muhammad Rasulullohdir. Uchinchisi Allohga itoat qilish, ya'ni iymon keltirgandan keyin bu Allohga itoat qilish, Alloh buyurgan narsani qilmoq va qaytargan narsadan qaytishlik bilan bo'ladi. ya'ni bu degan so'z Allohning kitobi va rasulining sunnatiga amal qilishlik bilan Allohning haqqini o'tolmaymiz, birodarlar. To'rtinchisi Allohning ibodatidir. Ya'ni bu farzlarning bajarishlik bilan bo'ladi. Kimda kim hozirgi aytilgan to'rtta haqlarni bayon qilma, o'zi amal qilmasa, Allohning haqqini o'tamayotgandir. u dunyodagi hamma haqni o'tashligining zarracha e'tibori bo'lmaydi biz mana bu haqni o'tashlikda biz daqiq bo'lmoqligimiz kerak ota onalarni haqqini o'tayotgan odamlar agar ollohning haqqini o'tamasdan turib o'tayotgan bo'lsa u hech qanday haqni o'tayapman deb davo qilishligi haqqi yo'q biz takror aytamiz bu ollohning haqqini o'tashlik butun haqlarning poydevori deb bilmoqligimiz kerak asosi agar bu haq o'talmaydigan bo'lsa dunyoni hammasini o'zini e'tiqodicha bo'lgan yaxshilik bilan biz hech qachon uni yaxshilik demaymiz o'zining e'tiqodicha yaxshilik deb atalgan narsani qilib to'ldirib yuborgan bo'lsa ham u odam hech qanday bir haqni o'tamayotgan odam deb bilamiz misol keltirishligimiz bunga hech o'xshatib bo'lmaydi birodarlar fikrimizga yaqinlashtirishlik uchun aytamiz bir kishi o'zining dadasini haqqini o'tamasdan dadasiga biror bir yaxshilik qilmasdan dadasining ashaddiy dushmani bo'lgan bir yahudiyga hamma yaxshilikni qilib yurib men yaxshilik qilib yuribman degan vaqtida yahudiy tasdiqlaydi xolos birodarlar hatto yahudiy ham biladiki u o'zi aldanib menga yaxshilik qilyapti deb biladi u narsa misoli shunga o'xshaydi alloh subhanahu va taoloning haqqini o'tamay yurishlik boshqa haqlarni o'tashlikning hech qanday e'tibori bo'lmasligi kerak bizning ba'zi bir kishilarimiz bor islomiy axloqlarni ba'zini qiladi masalan yetimparvar yoyinki bir odamlarning islom yetimparvar juda va ba'zi kishilar ko'chalarni isloh qiladi lekin Allohni haqqini o'tamaydi ular biz uni ollohni haqqini o'tamayotgan va boshqa haqlarni o'tayotgan odamni biz e'tiborga olmaymiz birodarlar islom ham e'tiborga olmaydi shuning uchun biz e'tiborga olmaymiz ikkinchi haq insonning jasadini haqqi ollohni haqqini bildik Alloh buyurgan narsalarni o'tash va qaytargan narsalardan qaytishlik bilan bo'ladi. Insonning jasadini haqqi shariat bayon qilgan haqlar. Birinchi, jismini bekitishlikka ma'mur bo'lgan o'rinlarni bekitishlik. Er kishi ma'mur bo'lgan o'zining avratini bekitishlikka. Avrat aksar ulamolarning fikrida kindik bilan tizza o'rtasidagi masofani hammasini avrat deb hisoblanadi er kishiga nisbatan va ayol kishi o'zining jasadini bekitishlik bu jasadining haqqidir jasadini bekitishligi bu jismini haqqini o'tashlikdir birodarlar va o'zining a'zolari masalan poklanishlig'i zarur bo'lgan o'rinlarni poklashlik va haftada loaqal bir marta g'usl qilishlik va jasadning o'zini istirohatdan bo'lgan ulushini berishlik ovqatlanishlikdan bo'lgan ulushini berishlik bu narsalar hammasi jasadning haqlaridir bu jasadning haqlari ekanligini dinsiz odamlar ham jasadning bu haqlari bor ekanligini ular bayon qilishdi lekin bayon qilishganda faqat jasadning haqqini bayon qilishdi ular bu bayonni islom nima deydi islom bu haqni odamlar bu haqlar haqida o'ylashligidan bir ming to'rt yuz yil ilgari bizga bayon qilgan jasadni bekitishlikni islom o'rgatdi birodarlar bu poklanishlik o'rinlari tirnoqni olish maxfiy tuklarda tozalanishlik va insonga bir zarar bo'ladigan narsalardan tozalanishlar hammasini islom o'zining bu xomsun minal fitra ashrun minal fitra kalimasi bilan boshlangan rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisi muboraklarida bayon qildilar bu narsalarning hammasi jasadning haqqidir birodarlar bu haqni o'tashlikka biz ma'murmiz modomiki iymonni davo qilsak bu ixtiyorli emasmiz birodarlar bandalarni haqqini o'tashlik o'zaro bandalarning haqqini o'tashlik birinchi er kishining ayoldagi haqqi ayol kishining erdagi haqqi bularni islom bayon qildi farzandlarning otalardagi haqqi otalarning farzandlardagi haqqi va qarindoshlarning alohida haqqi yon qo'shnilarning haqqi qarindosh qo'shnilarning haqqi begona qo'shnilarning haqqi yetimlarning haqqi musofirlarning haqqi bu narsalarni hammasini islom bayon qildi bu haqlar haqida olam hayoliga ham keltirmagan davrlarda bayon qildi fuqarolarning haqqi miskinlarning haqqi bu haqlarni har bittasini bayon qilishlik takror aytamiz bizni mufassal bayon qilishlik darsimiz bunga bog'lanmaganligi uchun ijmoliy suratda aytib ketyapmiz hatto masalan musofirning haqqini agar musofir kishi biror shaharga kelsa shu shahar ahli agar shu musofirni ziyofat qilmasa shu shahar ahli hammasi gunohkor bo'ladi uch kungacha shu musofirni qarashlik shuni haqqi bo'ling shuning uchun islom diyorida musulmonlar yashagan o'rinlarda shaharning kirish qismlarida ixtiyoriy ravishda odamlar bu haqni o'tashlik uchun o'zlari musofirxonalarni qurishganlar bizlarga boshqa dahriylar aytishadiki ilgarigi davrlarda katta mehmonxonalar bo'lmagan deb bizlarga masxara qiladi mehmonxonalarni bo'lishligi faxr emas birodarlar Bu mehmonxonalar hammasi turli mehmonxonalar. Mehmonxonalarning bo'lishligi jamiyatda odamlar mehmonni kutishlikka tayyor bo'lmasligiga dalolat qiladi. Mehmonni kutishlikka tayyor bo'lgan jamiyatda mehmonxonaga hojat bo'lmaydi, birodarlar. Biz aytamizki, alhamdulillah, bizning musulmonlar mehmonxonaga u alohida mehmonxona qilib, o'zlari mehmonni kelib ketganligini bilmaydigan mehmonxona qilishlikka hojatlari bo'lmagan deymiz har bir odamning xonadonida mehmonxona bo'lgan hatto islomning bir ozgina nuri bo'lgan nima uchun musofirning haqqi bor deb bilgan musulmon odam hatto bir tanimagan odamga nisbatan haqqini o'tashlik shunchalik bo'lganki aksar mana yoshi ulug' kishilar biladi islomning bir nuridan bir belgi qolgan vaqtlarda ham mehmonxonalari ichkari uylardan yaxshiroq bo'lgan mana bu narsa musulmonlar o'zlarining haqlarini o'tashlik jamiyatda juda ko'p tarmoqlarning yo'q bo'lib ketishligiga sabab bo'ladi birodarlar hatto islom nafs ya'ni haqlarni ichida birinchisi bandalarni haqqi birinchisi jasadini haqqi degan bayonimizda bandalarning haqqi ham shu bayondan bo'ldi ya'ni huququl ibod bandalarning haqlari to'g'risida mana aytib o'tdik birma bir to'rtinchi haq qo'l ostimizdagi narsalarning haqqi birinchi qo'l ostidagi kishilarga qo'l ostidagi xizmat qilib turgan kishilar kiradi bularning haqqi islom himoya qilgandaqa biror bir yo'l himoya qilgani yo'q qo'l ostida xizmat qilib turgan kishilarning haqqini islom qanchalik rioya qilganligini abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki abu zar g'iforiyni ko'rdim u kishi bir xizmatkorlari bilan birga ekanlar ikkovlari bir xil libos kiyyaptilar bir xil holatda ko'rdim shunda buni sababini so'raganimda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki sizlarni birodaringlar bu qo'l ostinglardagi xizmatkoringlar kimni birodarini qo'l ostida xizmatkor qilib qo'ygan bo'lsa bittanglarga nima kiygan bo'lsa shundan kiydirsin nima yegan bo'lsa shundan yedirsin dedilar birodarlar sizni xizmatkor bo'lsangiz o'zingizni sayyidingiz bilan hojiz bilan bir xil ovqat yesangiz bir xil libos kiysangiz bo'lib ham u siz bu ovqatlantirishlik bilan keyin sizni hojangizni yelkangizdagi vazifa bo'lsa bu xizmatkor bo'lishlikdan kim bosh tortadi bu xizmatkor bo'lishlikda hech qanday haqoratni sezmaydi odam mana bu narsa bizni islomda odamlar katta mansablarga o'zini urmasligini siri ham shu bo'lgan birodarlar Chunki ular oddiy xizmatlarni qilishlikda haqoratni sezishmaganlar. Shuning uchun qo'l ostidagi kishilarning, qo'l ostidagi narsalarning huquqiga birinchi xizmat qilgan kishilar kiradi. Ikkinchi hayvonlar. Alloh subhanahu va taolo bu hayvonlarni bizni qo'l ostimizga bo'ysundirib qo'ydi. Bularni yedirmoqligimiz hayvonlarning bizdagi haqqi. va bularni yuk, yuk tortadigan bo'lsa toqatidan ortiq bo'lmagan narsalarni yuklashlik ham bizdagi haqqidir birodarlar go'shti halol bo'lgan hayvonni go'shtini yeyish maqsadidan boshqa maqsad bilan o'ldirmaslik ya'ni buni qatl qilib buni o'yin yo boshqa faqat alloh subhanahu va taolo bizga buni so'yib go'shtini yeyishlikni halol qildi boshqa maqsad bundan boshqa maqsad bilan uni o'ldirishlikni bizga durust emas bu narsa hattoki so'yganimizda ham ma'mur bo'ldik mana avvalgi darslarda aytib o'tdik ehsonga yaxshi bir munosabatda bo'lishlikka hatto shu so'yadigan asbobni o'tkir qilib yon tarafidan olib kelishlikka ma'mur bo'ldik birodarlar bu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 bizga qanday holatda haqni o'tashligini ko'rsatyapti onalar o'zlarining farzandlarini ikki yil to'la sut bilan qarashga majbur qilib qo'yyapti ya'ni bu ixtiyorli emas ikki yil chunki farzand ajralish vaqtida mana hayotda biz ko'rib turibmiz eng ko'p ko'rgan davr hozirgi davr birodarlar farzandni buni farzandni kerak bo'lsa tarbiyalab ol deb tashlab qo'yadi ota ona tashlab qo'yadi alloh subhanahu va taolo onani 2 yil bolaga qarashlikka majbur qilib qo'yapti. Mu'min bo'lsa mu'mina bo'lsa ayol majbur 2 yil qarashlikka Haulayni kamilayni liman arada an yutimma radoa bolaning salomatligi 2 yil bunga sut berishlikni ya'ni zarur deb topishgan bo'lsa shuni 2 yil to'la qarashlikka majbur savol bo'ladiki ota ham sharigidiyu bu bolani vujudga kelishiga ota hech narsa haq yo'qmi unda ona mazluma bo'lib shu haqni o'taydi xolosmi degan savolga qur'oni karim va alal mavludi lahu rizquhunna va kisvatuhunna bil ma'ruf ota uchun yedirish va kiydirish o'rtacha miqdorda ayolini ya'ni farzandning onasini o'rtacha miqdorda yedirish va kiydirish vazifasini yuklab qo'yapti ixtiyorli emas majbur bu ajralgandan keyin ham o'rtacha miqdorda shu oila qurib turgan vaqtdagi miqdorni berib turadi la illa hamma kishini ham o'zining toqatida bor narsaga taklif qilinyapti onani yedirib kiydirishlikka buyurayotgani yo'q islom otani qayerga olib borib bo'lsa ham sut bilan biror ayolni oldiga borib ko'tarib shuni sut bilan qaratishlikka majbur qilmayapti o'zining toqatida bor narsaga beryapti shunda sharoit bo'lishi mumkinki ba'zi onalar agarki ota yedirib kiydirmasa ham bolaga mehribonligidan qarashligi mumkin bu hayotda topiladigan surat yedirib kiydirmasa ham qaraveradi shunday mehrni berib ota ozroq ma'ruf o'rtacha miqdordan ozroq narsa olib bormasin kiyadigan narsani ham ozroq qilib olib bormasin mumkinki ba'zi onalar otaning farzandga mehrini berib buning mehri qattiqligidan foydalanib olishim kerak deb ko'p narsa talab qilib qolishligi ham mumkin bu agar ko'p narsa olib kelmasang yeydigan va kiyadigan narsalarni men bu bolaga qaramayman desam ko'p narsa olib kelishlikka majbur degan fikr bilan ham onani ham zararlantirilmaydi bolasi sababli otani ham zararlantirilmaydi ikkovini ham zararlantirmaslikka islom o'rgatyapti endi shunday surat bo'lishi mumkinki ota vafot qilib qolgan bo'lsa ota vafot qilib ketgandan keyin farzand onani qo'lida qolsa alloh subhanahu va taolo farzandga bizning ota onalarimizdan ham mehribonligi shuki otaning merosxo'riga otaning ustidagi vazifani yuklaydi ota o'tib ketgandan keyin ham bolani haqqini o'tashlik otaning merosxo'riga vazifasi yuklatiladi otadan qolgan meros katta bo'lganda olarmidi merosxo'r endi foydagagina merosxo'r bo'lmasin vazifaga ham merosxo'r bo'lsin birodarlar shunchalik bizning ota onalarimiz tashlab yuboradigan soat bo'lib qolganda ham olloh bizni himoya qilyapti alloh subhanahu va taolo bizni shunday og'ir soatda hatto onalarimiz otalarimizning qalbidan mehr ko'tarilgan vaqtida ham olloh o'zining mehribonligini ko'rsatyapti Mana shunday Allohning haqqini bajarmayapti odamlar. Mana shunday hali boshqa nozi ne'matlarni qo'yaylik. Mana shunday hatto ota-onamiz mehribonligini yo'qotayotgan vaqtda ham bizga mehribon bo'lgan Allohning haqqini o'tashlik loyiq emasmidi? Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning haqqi hamma haqlardan baland turadi. Bu haq Allohni o'zigagina ibodat qilish, hech bir narsani sharik qilmagan holatda. alloh subhanahu va taolo bandalar Allohning haqqini o'taganda Alloh subhanahu va taolo o'zining o'zida ham bandalarning haqqi bor deb rasulini tili vositasi bilan bizga bayon qildi. Agar buni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytmaganlarida biror insonning jur'at qilishligi haqqi yo'q edi. Nahotki shu zaif bandalarning ham Allohda haqqi bo'ladimi dedi. Mana bu haq nima agar ollohni haqqini bandalar o'tasa ollohda ham bu zaif bandalarning haqqi bor bu haq alloh subhanahu va taoloning haqqini o'tagan bandalarni olloh azob bermaydi mana bu haqlar haqida agar bir bayon qilinsa juda uzoq vaqtni o'z ichiga oladi birodarlar bu haqlarni biz yaxshi bilmoqligimiz kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu haqlarga ishora qilib aytdilarki وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا imom buxoriy imom muslim abu dovud nasoiy to'rovlari o'zlarining jomi sahiylarida va sunanlarda keltirdilar jasadingni senda haqqi bor dedilar ko'zingni senda haqqi bor dedilar ayolingni senda haqqi bor dedilar va seni ko'rgani kelgan mehmonlaringni ham haqqi bor dedilar ba'zi rivoyatlarda salmoni forsiy bilan abu dardo roziyallohu anhu ikkovlari olloh yo'lida do'st bo'lishganlar salmoni forsiy hijob nozil bo'lishligidan ilgari abu dardo birodarlarini ziyoratiga bordilar borganlarida ummi dardo ya'ni abu dardoning ayollari nihoyatda o'ziga qaramagan holatda yurganligini ko'rdilar shunda abu dardo birga ovqat yemoqchi bo'lib ovqat kelganda abu dardo men ro'zaman dedilar salmoni forsiy roziyallohu anhu aytdilarki ovqatni yeyishga majbur qildilar ro'zalarni ochirdilar nafl ro'za edi undan keyin dam olish vaqti bo'lganda salmoni forsiy dam olmoqchi bo'lganlarida abu dardo siz dam oling men dam olmayman yoting dedilar turmoqchi bo'lganlarida turgizmadilar kechaning uchinchi qismi bo'lganda turdirdilar va ertaman aytdilarki abu dardoga robbingni senda haqqi bor va inna li nafsika alayka haqqan bu jasadingni ham haqqi bor. Va li ahlika alayka haqqan ahlingni ham senda haqqi bor. Fa'ati kullazi haqqin haqqahu. Haqdorlarning haqqini berib yurgin dedilar. Abu Dardo radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shikoyat qilib bordilar. Ro'zalarning ochilganligi va uxlatganliklari shu haqda shikoyat qilib borganlarda yoyinki bu xabar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetib borganda sadaqa salman dedilar salmon to'g'ri aytibdi dedilar joyida o'tashlikdir birodarlar islom yo'li tarki dunyochilik yo'li emas birodarlar islom yo'lidan qo'rqayotgan kishilar islomning tushunmagan kishilar yoyinki islomniga g'arazgo'y odamlardir islom yo'li agar islomni hayotlariga tadbiq qilsalar ular hech qanday ko'p muammolarni yechishlik to'g'risida bosh qatirisholmaydilar bosh qatirishlikka hojatlari bo'lmaydi islom yo'li eng pokiza yo'ldir islomdan qo'rqayotgan odamlar ular takror aytamiz islomni tushunmagan odamlar va islomning yoyinki qattiq g'arazgo'ylik bilan ish qilayotgan odamlar shuning uchun biz islomning haq ekanligini bilamiz va odamlarga bu saodat yo'li deb bildiramiz va bu saodatni ular ko'rmagan bo'lsa biz ko'rdik deymiz buni o'zimizda va tariximizda ko'rdik deymiz shuning uchun islomni biz birovga majbur qilib tushuntiramiz demaymiz deydi islomni xohlagan odam qabul qilib dunyoyu oxiratda saodatmand bo'lsin qabul qilmasdan jahannamga o'tin bo'lsin shuning uchun biz shariati islomiyadagi haqlarni o'tashlik bilan biz boshqalarga birodarlar namuna bo'lmoqligimiz kerak mana bu namunani o'zimizda barpo qilishligimiz bilan inshaalloh odamlar islomni qabul qilishadilar aksar takror aytaman malol kelsa ham yoshi katta kishilarimizning haqiqiy islomni tushunmayotganliklarini sirlari ular uzoq vaqt islomni eshitishlikdan bebahra qolishganliklaridir shuning uchun biz ozgina vaqt ichida bir narsaga biz aldanib qolmasdan birodarlar haq yo'lni hammamizga tushuntirmoqligimiz kerak va hayotimizni pokiza o'tkazmoqligimiz kerak oqibatda dunyodan ketayotgan holatda xatarlik holat bilan yomon oqibat bilan ketib qolishlikdan saqlanishlikka hozirgi hayotimizda harakat qilmoqligimiz kerak o'lim hozir bo'lganda shayton insonga harislik qiladi endi u bu hayoti bo'yicha kurashgan odam bilan hal qiluvchi soat kelganligini biladi bu soatdan keyin u bilan qaytib kurashadigan maydon yo'qolishligini biladi va shuning uchun o'zining hamma harakatini shu inson bechora insonni iymonsiz dunyodan ketishligiga harakat qiladi xuddi misoli shunga o'xshaydiki inson shaytonlari dunyoda o'zining zalolatda yurishligini faqat o'zini yurishligini xohlamasdan boshqalar ham bu zalolatda bo'lishligini xohlagandek shayton ham jahannamda o'zi bo'lmasdan yonida mana shu shu sababli adashgan edim shu insonni ham shu jahannamda bo'lishligini u eng birinchi shunga haris bo'ladi birodarlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadis muboraklarida jobir ibn abdullohdan rivoyat qilinadiki inna shaytona yahzuru ahadakum inda kulli shay'in min sha'nihi حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم من لقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدع ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة shayton sizlarni bittalaringlarga har bir holatda hozir bo'ladi. Hamma holatda birga bo'lishlikka harakat qiladi. Hatto ovqat yeyotganda ham. Agar sizlardan biror bir luqma qo'lingizlardan tushib ketsa, undagi ozorni yo'qotsin-da, keyin yesin dedilar. shuning uchun biz birodarlar dasturxon solib ovqatlanamiz uni shaytonga qo'yib qo'ymasin dedilar qoribol bo'lsa barmoqlarini tozalasin chunki bilmaydiki taomini qaysinisida barakot bor bilmaydi dedilar ya'ni inson taomdagi barakotni qo'ldan bermaslikka harakat qilmoqligi kerak shu barakotni ham shayton olishlikka harakat qiladi harajlik soatlarda u eng yaxshi ko'rgan otasi onasi va hamnishillari suratida ko'rinib yahudiya diniga ergashishlik nasroniya diniga ergashishlikka jon taslim qilayotganda jonini boricha targ'ib qiladi birodarlar shuning uchun ham alloh subhanahu va taolodan ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب qalblarimizni toydirib qo'ymagin hidoyat bizga nasib qilganingdan keyin deb duo qilib yurishlikka ma'murmiz birodarlar hamma yomon oqibatning sabablari birinchi e'tiqoddagi fasoddir birodarlar hali aytib o'tganimizdek sahih e'tiqodda bo'lmagan kishilarni alloh subhanahu va taolo ularga yaxshi xotimani ham nasib qilmaydi birodarlar chunki ularga mana qur'oni karimda doim bu o'zlari yaxshi amallar qilib yurgani bilan insonlar umrining oxirida e'tiqodi sahih bo'lmagan odamlarga olloh saqlasin yomon xotima bo'lishligining xavfi ko'proqdir ikkinchi gunohlarda davom etishlik hayoti bo'yicha gunohga moyillik topilgan odamlar hammasi hayoti umrining oxirida ham shu osiylik shaytonga itoat qilib qolishligining xavfi bor men bu yerda shu narsani eslatib o'tmoqchimanki قال mujohid shu kishi aytadilarki ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه الذين كان يجالسهم har qaysi bir kishi vafot qiladigan bo'lsa, unga birga gaplashib yurgan hamnishillari javdalanadi o'lim oldidan. Ba'zi bir kishilarni ko'rganliklarini hikoya qilib aytadilarki, bir kishiga o'lim hozir bo'lganda o'zi bilan lahu o'ynab yuradigan bir birodari hozir bo'lib unga shu shaklda shayton ko'rinib turgan soat bo'lganligiga dalolat qiladigan voqeani zikr qiladilar ya'ni la ilaha illalloh degin desalar u o'zining shu butun hayoti bo'yicha shatranj o'ynab o'tgan ulpati shaklida shayton ko'rinib la ilaha illalloh deb degin degan birodarini aytishi so'zini aytishni o'rniga shatranj odatida o'ynaydigan kalima shoh shoh degan kalima bilan jon berganligini hikoya qiladilar birodarlar insonning qalbi moyil bo'lganda hushidan ketib qolgan soatda birodarlar ana shu qalbi moyil bo'lgan narsani takror qiladi inson tush ko'rsa qaysi bir narsada ko'proq hamkasabalar qaysi kasb bo'lsa shu kasbini tushida ko'proq ko'radi ko'proq qalb zohirda yurgan narsa bo'lmaydi qalbi moyil bo'lgan narsani tushida ko'radi butun hamnishinlari mast qiluvchi ichimlikni ichib yurgan odamni haqida shunday hikoya qiladilarki imom zahabiy o'zlarining kaboir degan kitoblarida o'lim hozir bo'lganda bir kishi kelib shahodat la ilaha illalloh muhammadu rasulullohni talqin qilsa bu o'zigam ichim menga sug'orgin degan kalima bilan jon berganligini hikoya qiladi birodarlar mana bu narsa la havla va la quvvata illa billah hayotdagi insonning ma'siyatga o'rganishligi umrining oxirida yomon oqibat bilan ketishlikka sabab bo'ladi kechalari uxlamasdan butun ma'nosiz lahvlarni ko'rib tomosha qilayotganlar butun kechalari bilan uxlamasdan butun bema'ni na dinga na dunyoga o'zining sof umrini zoya qilayotgan yigitlar bular shunga qalbi moyil bo'lib qoladi birodarlar yoshlik shunday narsaki bir narsaga qiziqishlik bilan shu yo'lga band bo'lib qoladi odam qalbi shunga berilib qoladi hatto qarigan vaqtida ham mana ko'ramizki birodarlar bir ikki rakat namoz o'qishlikdan nafl namoz o'qishlikdan bosh tortib yurgan beli bukchayib qarib qolgan odamlarni ko'ramizki butun kechasi bilan uxlamasdan ma'nosiz o'zini kuchi yetmaydigan bir har xil narsalarni tomosha qilib vaqtini o'tkazayotganligini nima uchun ular yoshligida shu narsaga mafiyatga o'rganib qolgan istiqomat to'g'ri yo'ldan bosh tortishlik birodarlar agar to'g'ri yo'ldan bosh tortishlikka odatlangan bo'lsa la ilaha illalloh kalimasi to'g'ridir shu narsani talqin qilganda ham bosh tortishlikka odatlanib qoladi birodarlar haq so'zini aytganda hozirgi vaqtda nihoyatda qabul qilmaydigan odam ko'paygan haq so'zni aytganda bosh tortgan odam haq kalima la ilaha illalloh kalimasini talqin qilinganda ham shundan ham bosh tortib qoladi olloh saqlasin shuning uchun mo'min kishi o'zining yomon oqibatidan ehtiyot bo'lmoq kerak insonning hayoti uzoq uzoq hayotlardagi harakatlari hal qiluvchi bir daqiqa uchun bo'ladi ko'pincha dunyoviy odamlarniki ham shunday bo'ladi birodarlar musobaqalarda g'olib bo'laman degan odam kechalari uxlamasdan kunduzlari ovqatini vaqtida qilmasdan turib shu musobaqaga tayyorgarlik ko'radiki bir daqiqanida g'olib bo'lishlik uchun shunga nechi yillar sarf qiladi bizning hal qiluvchi daqiqamiz alloh taolo o'zi najot bersin madad bersin dunyodan ko'z yumayotgan vaqtimizdir birodarlar biz kurashga chiqqanmiz u shaytondir bizni raqibimiz kechasiyu kunduzi biz bilan u kurashadi oxirgi kurashi ana shu oxirgi hal qiluvchi daqiqada bizni yiqitishlik uchun tayyorgarlik ko'radi biz ham shu vaqtda buni yiqitadigan bo'lishlik uchun tayyorgarlik ko'rmoqligimiz kerakki bu daqiqa bizning hal qiluvchi daqiqamizdir shuning uchun bunda bir alloh subhanahu va taoloning haqqini boshqalar haqqini o'tashlik bilan o'zimizni ma'siyatlardan saqlashlik bilan o'zimizni pok musulmon qilmoqligimiz kerakki ana shu hal qiluvchi daqiqada shayton malunga g'olib bo'lamiz alloh subhanahu va taolo shu soatda hammamizga najot bersin hayotda hammasida najot bergan qatorida qur'oni karimda tavba surasida bismillahir rohmanir rohim yozilmaganligini sababini biz aytganmiz birodarlar suray tavbada xup qisqa aytamiz bismillahi rohmanir rohimning yozilmasligini siri shuki rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida qur'on yozilmadi abu bakr roziyallohu anhu davrida umar ibn hattob talab qildilarki qur'onni yozishlik to'g'risida qur'oni karim hofizlarning qalbida va daraxtlarning po'stlog'iga yozilgan ba'zi terilar yozilgan va ba'zi qog'ozlarga yozilgan edi qorilar dillarida to'la o'ttiz pora qur'on saqlanardi bu qorilar madinada ko'p edi lekin bir zakvon qabilalarining xiyonati sababli ular ko'p qorilarni talab qilishdi o'zlarining qabilalariga ustoz bo'lishligini va bu yetmishta qorini miqdorida vallohu alam shu yuborganlarida bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuborgan edilar shularni yo'lda shahid qilishdi shuning uchun ham qorlar kamayib ketayotganligiga umar ibn hattob qattiq turib oldilar abu bakr roziyallohu anhu avval yozishga ruxsat bermadilar keyin qur'oni karimni yozishlik uchun eng hofizlarning kattalarini tanlandi va ularning ustiga zayd ibn sobit roziyallohu anhuni eng bosh qildilar chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kotiblari edi vahiylarni kitobat qilardilar shunda sura anfolni yozayotganlarida sura anfolni bilan sura tavba shu ikkala sura anfolning davomimi ya'ni biror oyatda shak shubha qilganlari yo'q sura anfolning davomimi yo alohida suraligida o'ylanib qoldilar shuning uchun bismillahi rohmanir yozmadilar va sura Tavbaning necha oyatligini bir yozib qo'ydilarki, bir tomondan ajralib tursa, ikkinchi tarafdan bismillahir rohmanir rohim yozilmasdan yana qo'shilib ham turadi. Ehtiyotim shunday qildilar. Hali bu yerda bir yana boshqa savollar ham bor ekan, ba'zilariga javob bermayapmiz, birodarlar. Bu yerda bir kishi savdo to'g'risida so'rabdi. Bir narsani olib, shuni ikki barobar foydasiga sotsa bo'ladimi dedilar. Shariati islomiyani buyrug'i shuki, ko'p foyda qilmaslikka buyurilgan ko'p foyda qilmasliklarga buyurilgan lekin bir foyda qilsa u oluvchini ixtiyori xohlasa oladi xohlamasa olmaydi birodarlar lekin o'zaro musulmonlarga bir birlariga manfaat yetkazishlikka ma'murmiz ho'p bu yerda bu kishi aytyaptilarki bir amaliya qilinsa mabodo bir kishi oshqozonidan amaliya bo'lgan bo'lsa shu odam g'usl qilishligi lozim bo'lib qolsa maylida qanday bo'lsa ham bir jarohati bo'lsa e, shu g'usl qilishlik lozim bo'lib qolsa suv zarar qilsa deydilar suv zarar qilsa albatta tayammum qiladi birodarlar vitrni qazosini o'qimaydi birodarlar mabodo uxlab qolsa ertaman turib o'qiyman desayu uxlab qolsa shuning uchun uxlab qolishligini o'zini odatini bilsa yotayotgandan ilgari yangi tahorat qilib vitrni o'qib yotish kerak endi g'assol ya'ni mayitni yuvchi kishi g'usul qilib oladimi yo'qmi yuvgandan keyin deb so'rayaptilar shunda g'assolni ba'zilar g'usul qilib olishligini uga mustahab deyilgan g'usul qilsa yaxshi bo'ladi u lekin lozim emas g'usul g'assolni masalan ba'zi e, rivoyatlar asosida ko'plar g'assol ham g'usul qilsa yaxshi bo'ladi deyilgan chunki mayitni yuvgandan keyin o'zi masalan bir yuvmasa yaxshi bo'ladi rivoyatlar shunga bor va shuni ostida yana so'rayaptiki g'assolga berilgan narsa ko'ngildan chiqarsa ko'ngildan chiqarmasa ham talab qilib olsa bo'laveradi birodarlar g'assol masalan g'assol bu bir mayyitni masalan yuvgandan keyin bunga bir narsa bersa hech narsa bo'lmaydi o'zi aslida g'assollik o'zi bir kasb bo'lishligi ham jamiyatning buzilib borayotganligini belgisi maishat kasaliga giriftor bo'lishi bo'lmasam mo'minlar mo'minlarni yuvishlikka alohida bir g'assolga hojatlari bo'lmasligi kerak bu bizga oxirat haqida gapirmaydigan falsafada yashab qolishligimizni e, ta'siri ostida shuni bo'lib qoldik birodarlar bu yerda bir singan uchib uchiq bo'lgan idishlarda ishlatsa bo'ladimi debdilar endi misol bu uchib qolgan idishlarda ishlatsa bo'laveradi birodarlar ba'zi odamlar bundan bir tafaulan ishlatishmaydi bir jannatda ham butun idishda suv ichay degan bir narsani o'rtaga qo'yishgan bo'lib ichishmaydi lekin bu narsani uchuq idishda bir narsa ichishlikni hech qanday zarari yo'q uylanmagan kishi deyaptilar farzandlik beva ayolda olsa bo'ladimi uylansa deb bu savol birodarlar bu masalan uylanmagan kishi farzandi bor ayolni uylansa hech qanday bunda u oriyat bunaqa narsa bo'lmaydi birodarlar xuddi buni aksiki masalan farzandi bor kishiga biror bir joydan qiz bolaga uylangan bo'lsa ham uni ham bir aybi yo'q islomda hech qanday mana bu narsa u nikoh degan narsa bu jamiyatda bir qonun bilan yuradigan narsa emas birodarlar nikohga islom buyurdiki musulmonlarga pokiza joyda uylanish va qizlarni pokiza joyga berishlikka va ikkita guvoh ostida nikoh tamom bo'ladi. Shu narsaga buyurdi. Lekin buni nikoh degan narsa bu mizojiy masala bo'ladi. Bir odam bir joydan turmush qilgisi kelgan bo'lsa, turmush qilaveradi narsani. Bunga bu bir qonun aralashligi xato bu narsaga birodarlar. Lekin zulm qiladigan bo'lsa, majburiy suratda bo'lsa, unga qonun aralashadi. Islomda unaqa birovni birov majbur qilmaydi. Islom masalan ijobi qabul asosiga qurilgan bu. yana bizga shu ishtihodiy masalalardan so'rashligini xohlamasdim so'radilar mayli rahroli ya'ni qo'lni ko'tarib namoz o'qishlikka hadis bormi ko'tarmasdan o'qishga o'qishgachi dedilar ikkovlar masalan sahih hadislardan sihol sitadan o'n oltita hadis bor rahroli birodarlar va boshqa ko'tarmasdan o'qishlikka avzoiy rivoyatlardan abu hanifa bunda qo'llarni ko'tarmadilar degan narsani ham rivoyat qilishganlar bu biz ishtihodiy masalalarga aralashmaymiz raflyadan bilan o'qigan odamni bu hadisga asosan ish qilyapti deymiz rasuliyadan qilmagan odamni shu asosini bilsa biz unga qarshilik qilib bu haqda biz minbardan aytmasdik so'rashga majbur qildilar aytyapmiz bizni bu yerda ba'zi rahmat mana malomat kirish nimasida bir o'zi haqiqatni so'rab aytibdilar ya'ni namozdan keyin jamoat bilan tasbih aytishga jamoat bilan duo qilishlikka asos bormi shunday qo'l ko'tarish shunaqa debdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadisa hasan deganlar qo'lni ko'tarib duo qilishlikka bitta hadis bor hadisa hasan deb bizni taraflarda birodarlar shunga ko'pchilik odatlangan bu narsalar haqida biz lekin tasbehlarni o'zi aslida har kim o'zi o'ttiz uchtani aytib duo qilishlari kerak o'zi aslida lekin bu narsa biz hozirgi shu vaqtda shu narsani bizni xalqimiz hozir shu narsani tushunolmayapti birodarlar inshaalloh biz o'zimiz darslarimizda aytib qo'yganmiz sekin asta hamma narsani sahih hadislarni o'qib tushuntirib beramiz inshaalloh bu yerda ko'p odamlar kasb kasbga bir taalluqli bo'lgan odamlar masalan temirchilar bizni pirimiz dovud deyishadi u zotga atab is chiqarib turishadi shu to'g'rimi yoki debdilar biz aytamizki dovud alayhissalomni kasblari temirchilik ekan sovut ilmi sovut qilishlikni alloh taolo u kishiga shu ilmni bergan va temirni muloyim qilib qo'ydik temir u kishini qo'llarida bir yumshoq narsa harakat qilardi alloh subhanahu va taolo shu ne'matni berdi u kishi mo'jizani zakariya alayhissalom duradgor edilar endi shu bilan bir odam shu zakariya alayhissalomga duradgorliklarni biladi xolos u kishiga ibodat qilmaydi u kishini demak aytadiki o'tgan payg'ambarlar kasbga o'rgan ekan biz ham kasbli bo'laylik deyishadi shu zakariya alayhissalom agar kimki zakariya alayhissalomga dovud alayhissalomga shu kishiga atab iz chiqarsa qiyomatda shu kishilarni oldida ham javob beradi chunki ularga tuhmat bu ular islomni sof aqidani o'rgatishgan odamlarga dedi misvokni so'rabdilar misvok shuki sal ta'mi bor achchiq bo'lgan daraxtni novdasidan qilinsa bo'laveradi arab viloyatlarida iroq degan daraxt bor mana ko'p misvoylarni hajga borgan kishilar olib kelishgan shu iroq degan daraxtniki misvoga yaxshi bo'ladi shuning uchun bu bizni diyorlarda bu daraxt bo'lmaganligi uchun u qattiq issiqda o'sadi ta'mi bor bo'lgan daraxtning novdasidan shuni iste'mol qilsa og'izni bo'yni olib tursa shu kifoya qilaveradi birodarlar juda bir kishi so'rabdilarki g'ayri tabiiy ekan endi mana o'qib oldik xatlarni tabiiy hodisalarga debdilar ya'ni bir inson bir zohirda sababini bayon qilolmaydigan hodisalarga islom dini qanday qaraydi masalan hozirgi zamon tilini dikopchalar shunga o'xshaganlarga deyaptilar biz aytamizki g'ayb olamini alloh subhanahu va taolo bizga xabar bergan g'ayblarni tasdiqlaymiz g'ayibga iymon keltiramiz bizni ko'zimizga ko'rinmagan olam bor deymiz bu ko'zimizga ko'rinmagan maxluqotlar bor Alloh xabar berganlarni bor deb tasdiq qilamiz. Qolganlarini borligi, yo'qligi haqida bahs qilmaymiz biz. To bizga hadislar kelmaguncha shunday olamiz. Hozirgi vaqtda masalan, ko'zimizga ko'rinmagan jin albatta bor deymiz. Qur'oni Karimda suratul jin bor, jinlar haqida bu jinlar mukallafdir bizlarga o'xshagan deb tan olamiz. Lekin bu moddiy falsafada o'sgan odamlar g'aybga iymon keltirishmaydi. g'aybni inkor qilishdi g'aybni inkor yuruvdiki g'aybdan xabar kelib qoldi ba'zi g'aybda o'zlari ko'rmagan narsalarni o'zlari ko'rishdi agar musulmonlar biz ko'rdik deganda ular xurofiy odamlar deb ularni ustidan kulgan bo'lardi lekin umri bo'yi dahriylik bilan o'tgan odamlar ko'rdi g'aybni inkor qilib yurgan odamlar ko'rdi bu yo'q bo'lib turgan narsaga to'qqizta o'zi birov inkor qilib yurgan narsasi paydo bo'lib qoluvdi bunga nom qo'yishlikka shoshib qolishdi shuning uchun shoshilgandan mana ba'zi millatlarda tug'ilgandan keyin bola tashqariga chiqib qaraydi ko'ziga tezak ko'rinsa tezak qilib qo'ygandek unga likopcha deb nom qo'yib qo'yildi likopga o'xshagani uchunmi likopcha birovga endi jon bo'lsa kattaroq bo'lsa jon deb xullas endi nima o'lib ko'ringan bo'lsa shuni shoshib qolindi biz unaqa shoshib qolgan xalqlar emasmiz biz g'aybga iymon keltirganmiz biz iymon keltirgan narsa bo'lyapti ekanda dedik biz unga likopcha ham jomon boshqa ham deb nom qo'ymaymiz g'ayb albatta bu bor narsa bu bizga ajablanadigan emas bu narsa shuning uchun bu islom albatta g'aybga iymon keltirishlik taqvoning birinchi asosi deb bo'ladi bizdan so'ralyaptiki libosni oshig'idan kiyishlik farzmi yoki buyurilgan sunnatmi degan savollarda davomi shu ekan libosni ya'ni biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarida libos oshiqgacha bo'lishligi kerak oshiqni bekitmasligi kerak oshiqni pastiga qattiq vaidlar bor bu narsani mana bir minbarda turib bir aytmagan edik savol qattiq o'tdi juda ya'ni oshiqning pasi imom buxoriy rivoyatlarida ham ko'p sahih hadislarda qattiq gapirilgan biz shuni bilinglar boshqa so'zga o'tmaydi ya'ni shu oshiqni pasi bo'lishi mumkin emas deydi oshiq ko'rinib turishlik bo'lmoqligi kerak oxiriga nima shu manzilda bo'lishligi kerak shunga biz ma'murmiz islomning hukmlari borki uning hikmatini biz bilmaymiz birodarlar umar ibn hattob jon taslim qilayotganlarida aytdilarki oshiq bir kishi keluvdilar qaytib ketayotganlarida jon taslim qilayotganlarida ham amri ma'ruf deb bildilar shuni qaytarishdi bu yoqqa kel dedilar bu libosingni ko'tarib olgin dedilar bu robbingga taqvoliroq bo'lasan libosing ham kir bo'lmaydi dedilar ba'zi ulamolar shuni kibr maqsadida kiyishlik bo'lmaydi deyishganlar ya'ni kibr maqsadida bo'lsa ana shu vaidlar to'g'ri keladi degan kibr maqsadida bo'lmasa bo'lmaydi chunki hadislarning iborasi shu xuyalo kalimasiga qayd qilingan deyiladi shuning uchun biz ehtiyot bu narsadan o'zimizni ehtiyot qilmoqligimiz kerak birodar bu haqdagi hadislarni hammasini hozir o'qib bersak ko'p hadislar lekin hamma hadislar bitta hadis kibrga qayd qilingan shuning uchun boshqa hadislarni ham kibrga qayd qilib tushunishadilar oshiqni pastida bo'lishligi mumkin emas birodarlar alloh subhanahu va taoloni duo qiling debdilar volidalari kasal ekan alloh taolo shifo bersin boshqa bir ilm talab qiladigan kishilarga alloh taolo ilmiga rivoj bersin alloh subhanahu va taolo haq yo'lda barqaror qilsin